بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بستو من درس از شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف امام ترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بستو هفتمین باب باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله اون چیزی که در وصف وضوی رسول الله علیه و سلام اومده منظور شستن دستاش هست که در درس گذشته اشاره شد به اینکه وضو هم به شستن دست و هم به اون وضوی شرعی اطلاق میشه از اون هیئت خاصی که اومده از شستن صورت با دستان تا آرنج و مسح سر و شستن پاها هم اطلاق شرعی داره هم اطلاق لغوی اینجا مقصد لغوی هست اون چیزی که در مورد شستن دستا آمده قبل و یا بعد از خوردن غذا 185 حديث 185 حديث امام الترمذي رحمه الله قياد حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة این حدیث صحیحه که اینجا امام ترمزی رحمه الله با این سنت از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه که میگوید رسول الله علیه و السلام از خلا از محل قضای حاجت اومدن و قرب الیه الطعام براش غذای اووردن جلو رسول الله علیه و السلام غذایی گذاشتن فقالوا الا ناتیک بوضو برات آب وضو نیاریم آبی که بهاش وضو تو انجام بدی وضو داریم و وضو داریم وضو فعله فعل اون وضو شستن صورت و دسته وضو اون آب وضو هست آبی که به آن وضو انجام می شود برات آبی نیاریم که وضوی خودتون انجام بدید فرمودن رسول الله علیه الصلاه و السلام انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه من دستور داده شدم برای گرفتن وضو اگر بلند شدم نماز بخونم یعنی برای نماز وضو مشروعیت داره نه برای غذا خوردن یعنی سنت نیست که انسان اون وضوع شرعی را برای خوردن غذا انجام بده اون وضوع شرعی را برای خوردن غذا شخص بخواد انجام بده هیچ مناسبتی نداره ما معمور بهش نشدیم و سنت نیست و مقصد از این وضوع در این حدیث وضوع شرعی هست 186 و ششمین امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ حديث صحيح بازم مثل حديث قبلي حديث أصلش در صحيح مسلمة هذا رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی از غذای حاجتشون اومدن فاوتیه به طعام برای رسول الله صلی علیه و سلم غذایی رو آوردن فقیل له الا تتوضا نمیخوای وضو بگیری فقال اصلی فاتوضا میگه میخوام نماز بخونم که وضو بگیرم وضو برای نماز خواندنه وضو برای نماز خواندنه نه برای خوردن غذا 187 مين حديث امام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده إن حديث هم ضعیفه وهم منكر يعني شيء هم ضعیف هم منکر سندش زعيفة بس ضعفش هم شديدة وقتی گفته مش منكر يعني نكارت در هم اسنادش هم متنش علت نکارت و ضعفش قیس بن ربیع هست که هم محمد هم ابو حاتم هر دوتا در موردش میگن انه منکر مشکل اسناد مدارش روی قیس بن ربیع هست اینجا با دو تا اسناد روایت میکنه امام ترمذی هر دو تا اسناد مدارش بر قیس بن ربیعه که منکر الحدیثه بخاطر همین ضعف این حدیث شدیده اینجا در این روایت سلمان فارسی رضی الله عنه میگوید من خونده بودم در تورات حالا قبل از اسلامش شاید چون ما من شدیم از خوندن تورات و انجیل چنانچه رسول الله علیه و سلم هشدار میده به صحابه اشنا در حدیث عمر بن خطاب داریم که روزی داشتن این کتاب رو میخوندن کتاب تورات رو بعد رسول الله علیه و سلم خشکین میشه میگه ام متهوکون فیها یا ابن الخطاب ناراحت میشه که چرا دارید این کتاب رو میخونید نباید بخونید یعنی کتاب خودمون رو کم گرفتید دارید بینید کتاب اونها رو میخونید کتاب یهود رو میخونید و ما نیاز نداریم به تورات و نه انجیل دینمون کامل شده اون چیزی که نیاز هست الله بهمون گفته در قرآنمون الا اینکه شخص عالم باشه میخواد رد بر اونها بده این حالت را علما استثناء کردن برای عالمی که میدانه اما اینکه شخص از باب کنجکاوی بره بخونه کتاب اونها را اجازهش نداره اینجا سلمان فارسی میگه خب من خونده بودم در تورات چی خونده بود در بحث وضو گرفتن بعد از غذا که برکت غذا وضو گرفتن بعد از اونه یعنی بعد از اینکه غذا خوردی وضو بگیری میگم اومدم به رسول الله صلی الله علیه و این قضیه رو بیان کردم و گفتم بهش که من در تورات خوندم فقال رسول الله صلی الله علیه و اونجا رسول الله علیه و سلم فرمودن برکت غذا برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده برکت غذا وضو گرفتن قبل از غذا و وضو گرفتن بعد از اونه یعنی دو بار وضو قبل از غذا و بعد از غذا این چیز منکره این چنین چیزی ما نداریم و مخالفت داره از لحاظ متن با حدیث قبلی دو تا حدیث داشتیم در صحیح مسلم اینجا که گفتیم حدیث اولی که در این باب داشتیم که امام با سند صحیح روایت کردن پس نکارتش هم در اسناد قیس منکر الحدیث و نکارت داره در متنش چون مخالفت داره با حدیث صحیح وقتی حدیث ضعیفی مخالفت داشته باشه با حدیث صحیحی میشه منکر اگر راوی سقه اگر مخالفت کرده بود با دیگر سقات چی میشد؟ شاز مخالفت سقه با سقات یا سقه از خودش میشه شاز ضعیفه ولی بدتر از اون اینه که ضعیف بیاد مخالفت بکنه با سقه که میشه چی منکر این حدیث پس منکره ما چیزی نداریم به اینکه توصیه بشیم به وضو گرفتن نه قبل از غذا و نه بعد از غذا خوردن فقط الان بحث شستن دستا هست شستن دستا به خودمون برمیگرده دستمون کثیفه دینمون توصیه به پاکی و پاکیزگی میکنه انسان دست خودشو رو میشوره سنت نیست که ما وجهه تعبدی را بهش بدیم همونطور که رسول الله صلی علیه و سلم فرمودن مگه میخوام نماز بخونم که وضو بگیرم نماز که عبادته براش وضو گذاشته شده عبادته ولی خود غذا خوردن عبادتی نیست که مثلا مستقل باشه که نیاز باشه حالا چه به وضو گرفتن چه حالا توصیه بشه به چستن دست چیزی در احادیث نداریم که توصیه بهش بشه یعنی و وجهه تعبدی بهش بشه. بدیم که بگیم شستن دست ها سنته همچنین شستن دست ها بعد از غذا سنت نیست جز اینکه گفتیم از امور مباحه که انسان دست خودش رو بشوره ولی توصیه به چیه همونطور که در باب قبلی داشتیم اینکه شخص دست خودش را بعد از مکیدن بعد از لیس زدن سه تا انگشتی که باش غذا خورده البته سه تا انگشت گفتیم ما چون غذاشون طوری بود که میتونستن با این سه تا انگشت بخورن انگشت شست سبابه و وسطی سنته که انسان بعد از اینکه غذاشو میخوره این ستا انگوششو بمکه بعد اگر خواست دستاشو بشوره یک مسئله بود که درس گذشته اشاره کردم بهش و اونم این که این مسئله رب داره به برکت غذا رسول الله علیه و سلم میفرمایند اگر لقمه از دستتون افتاد اون لقمه رو تکون بدید اون خاری چیزی خاشاکی خاکی بهش چسبیده رو ازش جدا بکنید بخورید چرا چون شاید برکت در همون لقمه باشه اینجا بحث برکته تو غذا خوردی شاید برکت تو همون دانه های برنجی باشه که توی دستته تو نمیدونی الله شاید خیر و برکت در همون گذاشته برای تو شفایت قوتت و الی آخر از اون معانی که در برکت هست حالا دیگه چه برسه اون غذا روی سفره جلوت ریخته باشه ما نمیدونیم شاید برکت در همون تهمانده غذا باشه همون پسمانده ای که ما بهش نگاه میکنیم از غذا اینها توصیه هست به چی حیف میل نکردن نعمت الله جل و علا که به آشغال دونی و زباله نره نعمت الله و شکر سپاسش هم اینه که حقش ادا بشه خورده بشه یا به فقیری و محتاجی داده بشه نه اینکه دور ریخته بشه این ناسپاسی در مقابل نعمت الله جل و علا 28 باب امام ترمزی رحمه الله میگوید باب ما جاء في قول رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل الطعام و بعد ما يفرغ منه اون چیزی که از رسول الله علیه و سلم اومده که قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا میگفتن 188 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان حديث زيفة ده اسناد شمع ابن لهيعس ابن لهيع اینجا بالاخره معروفه به تدلیسش و عنعنه هم کرده و همچنین در اسناد راشد ابن جندل یافعی هست که اختلاف در سقي بودنش و آه، محدثین حکم جهالت را هم بهش دادن البته و همچنین حبیب ابن اوس این اسناد سه تا عیب و علت داره این ستای به علتی که محدثین بهش اشاره میکنن امام احمد هم این حدیث را در مصدش روایت میکنه پس این حدیث ضعیفه ابو ایوب انصاری میگه نزد رسول الله علیه و سلم بودیم روزی غذایی را آوردن فقرب الیه طعام آوردن پیش رسول الله صلی غذایی اومدن از باب پذیرایی جلوش آوردن فلم ارى طعاما كان اعظم برکه منه اول ما اكلنا اولی که با این برکتی ندیده بودیم مجموعی بودن عده‌ای بودن این غذا کفایت همه رو کرد میگه تعجب کردم یعنی از عظمت برکت این غذا اولی که خوردیم ولی آخرش بی برکت شد ولا أقل بركة في آخره. آخر این غذا بی برکت بود گفتیم یا رسول الله این غذا چطور بود که اول با برکت و بعد بی برکت شد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما در ابتدای خوردن بسم الله گفتیم سپس یکی اومد بسم الله نگفت فأكل معه الشيطان با او شیطان خورد اون سبب شد که چی کن غذا بی برکت بشه و کفایت نکنه درسته که این حدیث ضعیفه ولی که خب قسمت آخرش این که شیطان با اون خورده ما در حدیث صحیح دیگری داریم خصوصا در صحیح مسلم اینه که شخص اگر سر سفره بشینه بسم الله نگه شیطان میخوره باهاش و به خاطر همینه که شهر توصیه کرده به بسم الله گفتن چه در بستن در و چه در خوردن غذا گفتن بسم الله سبب میشه که شیطان از اون مجلس پرهیز بکنه چه مجلس غذا و چه اون خونه و منزلی که در با بسم الله باز شده و بسته شده در صحیح مسلم داریم از حدیث جابر رضی الله عنه که میگوید اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان وأدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء اگر فردی وارد منزل شد رسول الله علیه و آله میفرمایند اگر کسی وارد منزل شد نام الله را برد و همون باز کردن در با بسم الله و بستنش با بسم الله و عند طعامی همچنین در هنگام غذا خوردن قال الشیطان شیطان اونجا میگوید لا مبیت لکم جای خواب برات تو این منزل نیست ولا عشاء غذایی هم شامی هم اینجا گیرتون نخواهد اومد اگر بسم الله گفته و اذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله وارد خونه شد بسم الله نگفت نه با باز کردن نه بستنش بسم الله نگفت سلامی هم بر اهل خانوادهش هم نکرد قال الشیطان ادرکتم الببیت جبر خواب گیرتون اومد فاذا لم يذكر الله عند طعامه اگر غذا آوردن کنار غذا کسی بسم الله نگفت قال ادرکتم المبیت والعشاء هم جای خواب گیرتون اومد هم شام هم شام یعنی به ظاهر داره شخص غذا میخوره ولی که شیطانه که داره میخوره به ظاهر تویی که داره شام میخوری ولی اون غذا اون خوراکی که تو داری میل میکنی چه شامه چه نهاره بی برکت برای تو چرا چون شیطان داره بهات میخوره و در حدیث دیگه داریم از حدیث حذیفه در صحیح مسلم بازه که میگوید كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده اگر جای دعوت بودیم با رسول الله علیه و سلم دست و دراز کردیم به خوردن مگر اینکه رسول الله علیه و سلم شروع بکنه بحث آداب غذا خوردن اول بزرگتر شروع بکنه و ان حضرنا معه مره طعاما یه روزی نشستیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم سر سفره فجاء جاریه کانها تدفع دختر بچه اومد انگار کسی داره او را میکشونه داره میاره به طرف اون مجلس اون سفره فذهبت لتضع يدها في الطعام اومد اون دختره غذا رو برداره بخوره فاخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بيدها دستشو گرفت ثم جاء اعرابي كانما يدفع یک وما اومد بادی نشین اومد اومد که غذا بخوره دست رو دراز میکنه به طرف غذا فاخذ بیاده بازم رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش رو میگیره که غذا نخوره فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الشیطان یستحل الطعام این غذا براش حرامه ولی که بسم الله نگفتی شیطان میخورتش شیطان است که با بسم الله نگفتن شروع میکنه به خوردن اون غذایی که نباید بخوره ان الشیطان یستحل الطعام الا یذكر اسم الله علیه اگر اسم الله کسی نیاره شیطان میخوره اون غذا را بر خودش حلال میکنه و میخوره و انه جاء به الجاريه الجاریه شیطان این دختر بچه رو آورد اول لیستحل بها تا اینکه با اون دختر بچه بخوره دختر بچه اومد بدون بسم الله گفتن دست دراز کرد به خوردن غذا فاخذت بيدها من دست اون دختر بچه رو گرفتم و دست اون شیطان چون شیطانه که بهانه کرده و این دختر رو داره جلو میندازه برای خوردن غذا فجاء بهذا العربی شیطان این عربی رو هم آورد با دینشین هم آورد لیستحل به اینکه اون غذا رو بر خودش حلال کنه بخوره فاخذت بيده دست اونم گرفتم والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها این قسم به اون کسی که جانم به دست دست شیطان ان يده في يدي این دست شیطان در دست من بود همراه اون دست اون دختر بچه و اون اعرابی هم همینطور یعنی دست اون دختر بچه گرفتم دست شیطانم گرفته بودم دست شیطانم گرفته بودم که از اون غذا میل نکنه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم داره یادم میده اینه که شیطان دشمن ماست دشمن خودمون میگیریم فتخذوه عدوا شیطان دشمن ما هست دشمن بچه هامون دشمن خانواده و زندگیمون شیطان چه کار داره تو خونه ما بیاد اختلاف بندازه دعوا بندازه تو کوتاهی کردی دعوا کردی فردا دعوایی شد مخسر خودی تو بسم الله نگفتی خانومت هم نگفته بچه‌هات هم نگفته تو جا باز کردی برای شیاطین که بیان در خونه سر سفره هم همینطور خیر و برکتی از اون غذات نمیبینی سر اون سفره نشستی کفران نعمت میکنی همه چیز گرون شده و نمیدونم دیگه چی بخوریم مرغ نیست و فلان نیست و این گرون شده و چطور حالا همش کفرها نعمت میکنی ناسپاسی میکنی از کجا آمد از ناشکری تو از بسم الله نگفتن تو از شکر نعمت اینه که تو بسم الله بگی با نام الله اون غذا را بخوری سنت کی بلکه واجبه چرا واجبه چون الله جل و علا به ما امر کرده که با شیطان مبارزه بکنه فتخذه عدوا از دشمنی با شیطان چیه اینی که نذاریم با ما غذا بخوره محرومش بکنیم از غذا خوردن محرومش بکنیم از غذا خوردن خیلی جا هست شاید ما همینطور گذر بکنیم از احادیث مثلا یاد شد در درس‌های گذشته دادن با دست راست خوردن با دست راست واجبه نه که سنت واجبه اگر مجرد سنت یا مستحب بود که رسول الله صلی الله علیه و دعا دعا کرد بر اون صحابی که اومد گفت بهش رسول الله علیه و با دست راست بخور دست چپ میخورد قال لا استطيع نمیتونم قال ما استطعت نتونی دستش فلج شد دست راستش فلج شد شیخ مشیخ شیخ عبد المحسن عباد الله حفظش بکنه میگفت که یکی از های حرام بودن دادن و گرفتن با دست چپ تشبه به شیطانه چون تو داری کاری میکنی که شیطان داره میکنی ما وظیفمون معادات و دشمنی با شیطان و مخالفت با شیطان وظیفمونه یعنی چون الله جل و علا بهمون امر کرده فتخذوه عدوه باید دشمن خودمون قرارش بدیم نه اینکه دوست خودمون قرار بدیم تو وقتی که بسم الله نگی تو خودت دوستی کردی با اون شیطان تو خودت اجازه دادی که بیاد از اون غذات بخوره پس این مسائل رو انسان نباید کم بگیره این مسائل شاید مثلا در کتاب های فقهی بگن مستحب بسم الله گفتن شاید بگن که مستحب چیزی با دست راستی تحویل کسی دادن و گرفتن این چیزها توی کتب فقها هست ولی که ما خارج از اون بحث فقهیش بحث تعبدی و عبادتی نگاه بکنیم بحث اون محظوراتی که که در پی این عملمون در مقابل انجام ندادنمون رخ میده نگاه به عواقبش بکنیم عواقب اینکه بسم الله نگیم تو خونه وارد شدیم و در بستیم و نگفتیم بسم الله عواقبش چیه وقت خواب فرش کردی برای شیطان بفرما سر غذا هم همینطور عواقبش چیه عواقبش اینه که تو همیشه گرسنه باشی و همیشه بنالی با اون گرسنگی هیچی نیست بخوریم بچه هم همینطور همه غذاها تکراری میبینن همه غذاها باب میل و رغبتشون نیست این میگه من این نمیخوام این نمیخورم چرا چون از همون بچگی یادشون نداده که با بسم الله بخورن رسول الله علیه و دست دختر بچه را میگیره چون بسم الله نگفته چون میخواد یادشون بده که اگر بسم الله نکردن خوردن شیطانم همراهشون خواهد خورد و اونها میمونن بی خیر و برکت از اون غذایی که جلوشون گذاشته شده 189 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره درست دارين حديث يك یک هاس ام كلثوم ولكن حديث صحيح حديث حدیث شواهدش زيادة حدیث امونین عاشر رضی الله عنها که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هرگاه یک از شما غذای خورد اذا اکل احدکم فنسی فراموش کرد که بسم الله بگه فنسی ان یذکر الله تعالی فراموش کرد که بسم الله بگه سر اون غذا علی طعامه فلیقول اونجا هست که باید بگه بسم الله اوله و آخره به نام الله اول و آخرش یعنی اول اون غذا که هم فراموش کردم یا رب یک استعانتی داریم میجیم به الله که بار الله اونم شاملش بکن و آخرش هم همینطور 190 حدیث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك قبل أن حديث داشتيم حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كبات بچه بود غذایی را میل بکنه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله علیه و سلم بهش گفتن اودنو یا ای پسرم بفرما بیا نزدیک این احترام رسول الله صلی علیه و سلم نسبت حتی به بچه و به عنوان یک پدر بهش نگاه میکردن این هم شفقت و هم مهربانیات رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونه هم ادب با کوچکتر از خودش اودنو فسم الله اومدی هم بسم الله بگو بیا نزدیک بسم الله بگو فسم الله تعالی نام الله را بگو بسم الله اینجا هست که شیخ البانی رحمه الله یک مسئله را یاد میکنه میگه که اینجا رسول الله علیه و سلام فرمودن فسم الله فسم الله حالا در بعضی طرق دیگر روایت اومده فقل بسم الله بسم الله بگو میگه اضافه بر بسم الله حرامه اضافه بر بسم الله حرامه یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم سر غذا حرامه چرا چون بدعته چرا چون بدعته هر اضافه ای در دین حرامه بدعته کل محدثه بدعه وكل کل بدعت ضلاله کل محدثه هر چیز جدیدی اگر خیر بود اگر خوب بود رسول الله علیه و سلام یاد میداد اینجا به عمر بن ابی سلمه و دیگر صحابش یاد میداد بچه است داره بهش میگه بگو بسم الله داره بهش میگه بگو بسم الله نگفتش که بگو بسم الله الرحمن الرحیم به اون میگن بسمله نه تسمیه اینجا داره میگه فسم الله یعنی نام الله رو ببر نگفته بسمل مثلا بگو بسم الله الرحمن الرحیم بخور نه داره بهش میگه اسم الله را ببریم بسم الله را بگو چنانچه در دیگر روایت ها اومده که بسم الله را بگو غذا را بخور خیر در آن چیزی هست که رسول الله علیه و سلم بهمون یاد دادن اضافه بر اون بدعت نوآوری در دینه و کل بدعت ضلاله و هر بدعتی هم گمراهیه چون اگر خیر بود رسول الله علیه و سلم سبقت میگرفتن اگر خوب بود بهمون میگفتن پس چون نگفتن خیری درش نیست خیری درش نیست بلکه شره بلکه شر خیری درش نیست چنانچه سعید المسیب شخصی میاد نماز میخونه بعد از صبح دو رکعت دو رکعت دو رکعت هی خوند گفت بیا اینجا چرا اینقدر نماز میخونی گفت خب دارم نماز میخونم مگه نماز بده گفت که نماز بد نیست ولی اینجاش جاش بده اینجا رسول الله علیه و سلم من کردن این وقت وقت نماز خوندن نیست گفت یعنی خدا مؤاخذه میکنه چون نماز خوندم بله اینجا جای نماز خوندن نیست وقت نماز خوندن نیست بعد بهش میگه و کم من مرید للخير لا یدرکه چقدر هستن میخوان کار خیر انجام میدن ولی بلد نیستن راهشو بلد نیستن این کار کار خیری نیست خوبی نیست چون تو با این کارت داری میگی که چی داری میگی که بهتر از رسول الله علیه و سلام میدونی کارت بهتر از رسول الله علیه و سلام نه بهتر نیست کارت بدتره تو داری بد میکنی بخاطر همینه که در جلسات گذشته اشاره کردیم شخصی از شیخ بن باز رحمه الله پرسید گفت که شیخ دم یه ور این ور افتاده دم در خونه هست یا مسجد یکی این ور یکی اون ور اجازه هست اول دمپایی رو بپوشم بعد برم چند قدم جلوتر اون دمپایی دیگر رو بپوشم شیخ بن باز رحم الله چی گفتش گفت که اگر تو تو یک قدمت هم مخالفت با سنت نکنی همون یک قدم هم مخالفت نکن دمپوی تو بردار با دستت برو جلوتر هر دوتا رو با هم تو پا کن چون رسول الله علیه السلام من کرده شیطان میگه با یک دمپایی راه میره شما مثل شیطان نباشید یک پا رو کنید یک پا رو دمپایی بپوشید اگر تو نیستید یک قدم هم موافق با شیطان نباشید یک قدم تونستید مخالفت بکنید با شیطان هم مخالفت بکن یک قدمت همون یک قدم را کم نگیر یک قدمت هم با سنت مخالفت نکن یک قدم یک بار هم شده هم مخالفت نکن خیر الهدی هدیو محمد صلی الله علیه و سلم بهترین روش روش رسول الله علیه و سلم هیچ روشی بهتر از این نیست که ما بگیم بسم الله به هنگام غذا خوردن و کل به یمینک با دست راست بخور و کل مما یلیک از جلوت بخور از جلوت قبلا هم بحثش هم شد بحث خوردن از جلو خودمون از آداب غذا خوردن این که انسان دست جلو کسی دراز نکنه به هنگام غذا خوردن 191 حديث تمام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل ابن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حديث زيفة الأسناد إسماعيل بن رياح كمجهولة حديث زيفة مدارش مجهولة إسماعيل بن رياح ابو سعید خدری میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که از غذا خوردن فارغ میشدن میگفتن الحمدلله این الحمدلله که ثابته فقط دنبالش با این لفظی که اومده ضعیفه الحمدلله الذي اطعمنا الله شکر در مقابل غذایی که به ما دادی و نوشیدنی که به ما دادی و سقانا اون اللهی که بهمون غذا داد و این نوشیدنی داد همچنین شکر سپاسش در مقابل اینکه ما رو مسلمان قرار داد این ذکر ثابت نیست ولی خب از کار دیگه هست که ثابته یعنی ما کفایت شدیم در از کار صحیح که خواهم گفت ما چهار پنج تا ذکر داریم که صحیحه میتونیم اونها را حفظ بکنیم سیغای حمد گفتن زیاده که حدیث بعدی هم یک از سیغه ها هست که صحیحه که اصلش در صحیح بخاریه 192 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا در بخاري ان این لفظم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا با إضافية لفظ غير مكفية این حدیث گفتم در صحیح بخاری و صحیحه ابو امام رضی الله عنه میگوید زمانی که سفره رو از جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی داشتن زمانی که سفره رو از جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم برمی داشتن و فارغ می شدن از خوردن غذا اینجا بحث چیه جمع کردن سفره بعد از غذا خوردن سفره که جمع می کردن یعنی مستقیما سفره رو جمع می کردن آداب معاشرت خصوصا اینجا یک مسئله که بهمون میرسونه این لفظی که به این سیغه اومده این لفظ حدیث اینه که اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین سفره را سریع جمع میکردن چون مستقیما بعد از غذا خوردن همین که سفره رو برمی داشتن رسول این ذکر رو هم میگفتن این چیه بحث سری جمع کردن سفره سفره رو انسان سری جمع بکنه نظاره چون شرع ما اگر دقت بکنیم چه در نظافتش چه در نظم و انضباطش توسعه شرع زیاده در این مطلب و خود غذا خوردن قبلا ما داشتیم رسول الله علیه و سلام غذا را سری می‌خوردن یعنی عجله میکردن در غذا خوردن تعنی نداشتن که بیان با صبر یا با حوصله بیان بشینن و بخوان معطلش بکنن وقت خودشون رو ضایع بکنن به خاطر خوردن غذا داشتیم در ضمن احادیث این که مون عایشه رضی الله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی نبود که در دو بعد غذا یا دو روز پای در پی سیر بشه از غذا خوردن نمی سر سفره خوردن که چی بخواد سیر بشه یعنی بنشینه سر سفره تا اینکه سیر بخوره رسول الله علیه و سلام دو وعده سیر نمیشد گفتم اینا همه بحث غنیمت شمردن وقته ضایع نکردن وقته اینجا ابو عمر رضی الله عنه میگوید زمانی که سفره از جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میشد و رفعت المائده بین یدی سفره رو از جلوش برمی داشتن میگفت اونجا این ذکر را میگفتن الحمد لله حمدا كثيرا حمد و ستایش و سپاس الله جل و علا اون حمد بسیار حمدا كثيرا اون حمد و شکر و سپاس بسیار طیبا اون حمدی که پاکه اون حمدی که پاکه اون حمدی که که درش ناخالصی نیست اون حمدی که از ته دله اون حمدی که انسان از ته دل نسبت به الله جل و علا داره ابراز میکنه این نعمت را نعمت گوارا از سوی الله برای خودش میبینه این نعمتی هست که الله جل و علا پاکم براش قرار داده اقرار بنده هست به اون نعمت پاک برای او این نعمت را تو دادی و این نعمتم تو بارلا گوارا قرار دادی پاک قرار دادی برای من خوب قرار دادی برای من طیبه پاکه خوبه این نعمت چیه؟ شکر برخلاف ناشکری بچه های امروز چون ما یادشون ندنیم البته این چیه من نمیخورم من که امروز آب گوشت من نمیخورم دیروز آب گوشت خوردیم این غذا الان نهار خوردیم دیگه شامم همین غذا بخوریم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که قبلا داشتیم در احادیث غذایی که صبح میخوردن شبش هم میخوردن در دو بعد میخوردن چه مانعی است نعمت را با شکر گفت نه اینکه ایراد بگیریم رسول الله علیه الصلاه و السلام اگه غذای دوست نداشتن میگفتن غذای قومم نیست مثل سوسمار بهش آوردن تا غذای قومم نیست نگفت من به دلم نمیاد من حالم به هم میخوره این نمیدونم حالا دم به هم میزنه ناشکریه ناسپاسیه باید خودمون تربیت بکنیم بر سپاس بر پاک دانستن اون چیزی که پاکه این غذا سلیقه تو اونطوری که تو روش تربیت شده نیست دلیل بر خوب نبودنش نیست بله مادرت به نحوی درست کرده که تو غذای مادرت رو خوشمزه ترین میبینی این دلیل بر این نیست که غذای غیر از قومت اون چیزی که مادرت بر روی اون تو رو پرورش داده و تربیت کرده غذای دیگر اقوام ناپسنده ناپاکه میگه غذای اونا چیه مگر غیر از اینه که نونه یا برنج یا گوشت و آبگوشته مگر غیر از اینه حالا دست پختا متفاوتن این دلیل بر این نیست که تو ناسپاسی بکنی ناشکری بکنی و کفران نعمت بکنی رسول الله علیه و السلام این ذکر را داره یادآوری میکنه و میگه به خاطر اینکه اون چیزی که پاکه را باید پاک بشماریم و اون غذای پاک را باید شکرش ادا بکنیم و اقرار بکنیم به الله جل و علا که تو این غذا را برای ما پاک قرار دادی بر الله شکرت مبارکن فیه مبارکن اینکه بارلاها این غذا را برای ما پر خیر و برکت برامون قرار بده حمد و ستایشه الله جل و علا و خیر و برکت بودن این غذا که این غذا برای ما پر خیر و برکت باشه غذای جونمون بشه بتونیم سر پامون بیستیم در عبادتمون در طاعتمون اون طاعت عبادت الله جل و علا به خوبی ادا بکنیم غیر مکفیین غیر مکفی غیر مکفی مکفی از کفایت میاد و زمیرم به الله جل و علا برمیگرده یعنی الله جل و بندگان را کفایت میکنه و بندگان هم از اون کفایت الله جل و علا بی نیاز نیستن یعنی بارلا هم از این کفایت نسبت به این غذا ما بی نیاز از تو نیستیم تو بی نیازی ولی ما بی نیاز نیستیم غیر مکفیه و هو یطعم ولا یطعم شیخ ابن عثیمین میگه در شرح این قسمت از حدیث میگه لا احد یکفینا دونه فهو حسبنا و رازقنا لا احد یکفینا دونه هیچ کسی ما را بی نیاز نمیکنه جز الله جل و غیر مکفی یعنی هیچ کسی نیست ما را کفایت بکنه جز الله جل و علا چون او روزی دهنده است و هر خیر و برکتی هست از جانب الله جل و علا شیخ بن باز رحمه الله میگه غیر مکفی ای لا نستطيع مكافاته سبحانه فله الفضل دائما والمنه ما بی از الله جل و علا نیستیم یعنی ما هم نمیتونیم شکر و سپاس الله جل و علا به جا بیاریم لا نستطيع مكافاته نمیتونیم در مقابل نعمتی که الله به ما داده کفایتمون کرده غیر مکفیه یعنی ما نمیتونیم حق اون منت اون نعمت را به جا بیاریم اون نعمتی که الله جل و علا به ما داده و گفته شده هم در شرح این قسمت از حدیث غیر مکفی ای لا اکتفی به نفسی عن کفایتهی یعنی من به خودم اکتفا نمی کنم یعنی این روزی که هست از زحمت من نیست بلکه الله جل و علا کفایتم کرده ولا اعتمد على نفسی منم اعتماد به خودم نمی کنم یعنی بل على الله یعنی من اعتمادم به الله در توضیحش آوردن که اعتمادم بر الله به خودت هست و به خودم اعتماد نمی کنم یعنی این کفایته رو تو به من میدی تو کافی من هستی ولا مودع گفته شده ای غیر تارکن ولا متروکن الطلب الیه والرغبه ما عنده ولا مودع یعنی منم بارلاها این طلب و این درخواست را ترکش نمی کنم همچنان این رغبت را در اون روزی تو دارم غیر مودع یعنی من این شکر سپاس و رها نمی کنم و این برکتی که دارم از تو می خواهم همچنان این طلب و درخواست در من هست یعنی اینکه ما حالا چه بخوام بگیم به حمد بر بگرده چه بگیم به غذا غیر مودع نه این حمد را ما رها میکنیم و نه هم اینکه بارلا تو این غذا را از ما بگیری ما همچنان بارلا محتاج این غذا هستیم حسن الله در ادامه حدیث که تاکید بر این مسئله هست ولا مستغن عن بارلا ما بی از این غذا نیستیم ما محتاج این غذاییم ولا مستغن عنه ربنا ما مستغنی نیستیم ما مستغنی نیستیم حالا البته در شرح این غیر مودعم بیشتر حالا هم نسبت به فعل و هم نسبت به فاعل گفته شده یعنی الله نه ما را ترک کن یعنی این نعمت را ما را ازش محروم کن غیر مودع نه ما را از این نعمت و گفته شده ما را از این دعا حمد و ستایش نه ما ترک میکنیم نه هم ما را محروم بساز از این به هر دوتا گفته شده الله اعلم ولا مستغنا عنه ای ولا مستغنا ولا معرضا عنه یعنی منم هیچ وقت خودم رو بینیاز نمی شمارم از فضل و منت اتبار الله یعنی محتاجم از این شکر و سپاس روی گرداری نمی کنم و هرچی دارم را از تو دارم و از تو می طلبم خیر و برکت اون چیزی که به ما عطا کردی 193 امین حدیث این باب إمام الترمذي رحمه الله من إياد حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فأكل حديث صحيح این حدیث مؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله علیه الصلاه و السلام داشت غذا میخورد همراه 6 تن از اصحابش عربی اومد فجاء عربی فاكله بلقمتين اون غذا رو با دو تا لقمه خورد دو لقمه تمامش کرد فقال رسول الله صلی الله علیه سلم، لو سما لكفاكم اگر بسم الله میگفت اون غذا کفایتتون میکرد شش نفرتون یک نفر اومد دو لقمهش کرد و خورد نگاه کنید چقدر این بسم الله تاثیر داره در برکت غذا بسم الله میگفت همه همه تو کفایتتون میکرد این غذا را ولی که بسم الله نگفت خیر و برکت از شما برد دو لغمش کرد و رفت تمامش کرد 194 مين حدیث امام ترمذی رحمه الله میگیاد حدثنا هناد و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي برده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الاكله أو يشرب الشربة فيحمده عليها حديث صحيح در صحيح مسلمين حديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه در فضل بسم الله گفتن والحمد لله گفتن در خوردن غذا به هنگام خوردن غذا ان الله لا يرضى عن العبد لا يرضى عن العبد الله راضي و خوشنوده از اون بنده ای که ان يأكل الاكله غذا را میخوره حالا خصوصا با بسم الله مهمه که قبلا گفتم در حدیث قبلی ها نه اینکه بده بسم الله بخوره او یشرب الشربه یک نوشیدنی را بخوره فيحمده عليها در مقابل اون نوشیدنی و غذا بگه الحمدلله ان الله لا یرضى عن العبد الله از اون بنده خوشنود میشه راضی میشه راضی میشه این فضلا در حدیث دیگر داریم البته غیر از این ذکر الحمدلله با الفاظی گفتم دیگرم اومده مثلا یک از الفاظ حدیث که داریم که فضل این حمد گفتن درش هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اکل طعاما فقال کسی غذای را بخوره بگه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه حديث سنن أبي داود الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى کسی که بگه این الحمد لله الذي أطعمني هذا بر الله شکر و سپاست در مقابل این غذایی که به من دادی و رزقنی من غیر حول منی ولا قوه از کوشش و تلاش و بازوی من نبوده از سعی و تلاش من نبوده بلکه منت الله بر من این نعمت این غذا این رزق کسی که این حمد را این چنین بگه این ذکر را بگه حمد گناهان ما قبلش بخشیده میشه غفر له ما تقدم من ذنبه گناهان ما قبلش بخشیده میشه فضل این ذکر بس دو تا فضیلت داریم فضیلت بخشش گناه ها و فضیلت چی؟ رضایت و خوشنودی الله جل و علا نسبت به اون بنده که حمد و ستایش الله را به جا میاره خب الان ما احادیث صحیحی که داشتیم میتونیم بگیم سه تا یکی حمد الله به تنهایی دومی حدیث قبلی که داشتیم که یکی از سیغه های حمد بود یکی که ضعیف بود الحمدلله هذه طعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین ضعیفه یک ضعیف دیگر هم داریم الان من از باب یادآوری میگم که چون بعضیا شاید بگن الحمدلله الذي من علينا وهدانا والذي اشبعنا واروانا وكل الاحسان اتانا این حدیث ضعیف بازم دو تا حدیث فقط ضعیف داریم در حمد گفتن بقیه صحیحا از جمله از جمله غیر از این از کاری که گفته شد این ستا از جمله حدیث صحیح الحمد لله الذي اطعم و و سقا سوغه و جعله له مخرجه الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجين صحيحا هم بازم حمد ستایش الله جل وعلا اون کسی که این غذا و نوشیدنی رو داد خوردنش هم آسون کرد و جعل له مخرجا و بعدم خروجش از بدن را هم راحت کرد از جمله دعاهایی که اومده بعد از خوردن غذا اللهم اطعمت و سقیت و اغنیت و احییت فلك الحمد على ما اعطیته این هم بازم صحیحه اللهم اطعمت و سقیت تو هستی بار الله که این غذا و این نوشیدنی رو داری و اغنیت ما را کفایت کردی و اغنیت یعنی مالشو تو دادی به ما که این غذا را بخریم و هدیت تو سبب شده که این هدیه به ما داده بشه و احییت ما را باهاش زنده کردی این آب و غذا ما را زنده کرده فلک الحمد على ما اعطیت شکر و سپاست بار الله در مقابل اون چیزی که به ما دادی اینها دعاهایی است که سیغه های حمد و ستایشیه که انسان بعد از غذا مستحب سنته که بگه خصوصا این حدیثی که ثابته هرچند که کفایت هم میکنه انسان فقط حمد الله را بگه بگه الحمدلله و کمترین فضیلتی که نصیبش میشه چیه الله ازش راضی و خوشنود میشه ان الله لا یرضى عن العبد الله ازش راضی و خوشنود میشه که بعد از خوردن غذا بگه الحمدلله اما اگر جای دعوت بود جایی مهمونی بود سنت مستحب این از کارم هم حالا من فقط اینجا چون رب داره به هم اینجا دارم میارم هرچند که هاشون بعدا خواهد اومد از جمله آداب خوردن غذا نزد کسی دعا برای اون شخص شخصی که اون اسباب خوردن غذا یا اون غذاها رو برای ما تهیه کرده سنته که براش این چنین دعایی رو بکنیم سه تا دعا داریم ثابته اولین دعا اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم بارک لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واغفر لهم وارحمهم اینا باید انسان حفظ باشه حسین دوست رفیق غیره، دعای خودمون محروم نسازیم حسین وقتی که منت رو سر ما داره دعوتمون کرده این تشکر قدانی اللهم بارک لهم فيما رزقتهم برکت و خیر قرار بده در روزیشون اونها رو ببخش اما رحمتشون مشمول رحمت خودت قرارشون بده و از جمله دعاها اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني که در صحیح مسلمه حدیث قبلی هم در صحیح مسلمه حدیث قبلی هم در صحیح مسلم بود اللهم بارک لهم فيما رزقتهم صحیح مسلمه اینم هم همینطور اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقانی الله اون کسی که به من غذا داد بهش غذا بده نوشیدنی داد بر الله هم بهش نوشیدنی بده یعنی غذاشو آبشو اون نوشیدنی هاشو بر الله درش خیر قرار بده چه در این دنیا و چه در اون دنیا یعنی دعای خیر براش میکنیم برای دنیا و آخرتش این کسی که الان داره بهم غذا میده لا تو جایگزینش براش قرار بده الان چه در دنیا چه در آخرت از جمله دعاها که در حدیث صحیح اومده افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه افطر عندكم الصائمون خودتون میدونید دیگه فضیلت کسی که روزه داری روزه بده انگار که خودش روزه گرفت افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار این دعای خیر و برکت ها غذاش متقیان بخورن ابرار بخورن دعای خیره چون این از نشانه های توفیقه رسول الله علیه و السلام میفرمان لا یک طعامک الا تقی غذات رو اگر میتونی یعنی غیر از متقی نخوره تا ثوابش به تو برسه بسم الله میگه الحمدلله میگه ثوابش به تو میرسه ولی اون کسی که متقی نیست ناشکری میکنه بسم الله هم که نمیگه الی آخر و صلت علیکم الملائکه این دعای خیره خصوصا وقتی که ما از الله میخواهیم که که این شخص را مشمول دعای ملائکه هم قرار بده مشمول دعای ملائکه از اینکه درود و الله جل و علا برش باشه بر اون شخصی که مهمانی داده و ما رو در اون مهمانی شریک کرده و زحمتی برای ما کشیده و اون غذا را برای ما مهیا کرده که ما میل بکنیم این خلاصه این احادیث و این بابی که داشتیم سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده صلی الله علی محمد و علی محمد